Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Zbiórka z podwórka. Good morning, Brooklyn. We Another stop on the train. Wake up, wake up, wake up, wake up. Come the stop that everybody gotta make. Whether you local or express. What's the meaning of ghetto fabulous? Not riding the back of the bus, I'm a revolutionary antagonist. Some players is mad at us for just doing our music out of love. Some underground heads is hating cause we have fun in clubs. I'm probably on some government list for my rhyme, and you a fool if you don't think that they already tapped your line. Medicine is big business, so my remedies is herbal. It's music for the people, so we reflection eternal. Listen, you hear the difference between science and science fiction. We blow it out like if you leave on every appliance in the kitchen at once. Still rolling con bud and Cuban blunts. On the corner watching how kids come in to Brooklyn for their fronts. Uh. Niggas run past what they need, chasing after what they want. Fucking chumps. You walk down the street and get jumped. Brooklyn cash like to bubble out of town. No looking back. When you a ghetto chef, you mastered the art of cooking crack. Some get caught sleeping on the mother city, so when they go, they come back as tales of niggas we used to know. Never looked up to see the stars and all the heavenly glory. Just straight ahead, cause the peripheral is buildings with mad stories. Not floors. but dramas is played out. Shorties get laid out like respect and fade out like TV sets into the banks of our memory. Let it be. We'll never forget you. Lying on your deathbed asking for God to bless you. Good morning, good afternoon, good night. What have you done with your life? Everybody time come to be embraced by the light. You're only scared to die when you ain't living right, man. Right, man. And putting up a hell of a fight. Pay away to the ways of the work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work. I need you all to be clear on exactly what I'm saying your attention span to understand that I ain't playing. You mistaken if you somehow think it's just me you facing. Staring me down while your enemy is standing adjacent. My heart is racing, but I know just what I stand for. We chasing death carelessly like Jessica, I care more. Who said, just because no one could understand how you speak, don't necessarily mean that what you be saying is deep. Uh, in case you die in your sleep, you ask the Lord for a blessing. Sometimes it sneak up so quiet that the silence is deafening. You never know who the assassin is until it's your time to go. Your life is flashing, asking for forgiveness, but you move too slow. Now the people that you love bear the pain that you was harboring. You was living for yourself, so you could never be a martyr. Life is hard, death is harder. You somebody baby father, someone's lover, son of your mother, somebody brother, somebody nigga. Now your spirit in the air like a whisper. Hearing your name mentioned when we pouring out some liquor. The days go by quicker and the nights don't seem to differ. It's getting cold, so I shiver and ask my soul to be delivered. Good morning, good afternoon, good night. What have you done with your life? Everybody time come to be embraced by the light. You're only scared to die when you ain't living right, man. And putting up a hell of a fight. Lay awake to, to the ways of the world. To the ways of the world. Yo, the time come for everybody. It ain't something you can really prepare for. Yo, yo, Matt Duke rock, rock on, and Curtis Mayfield, rock, rock on, and Grover Washington, rock, rock on, and my Aunt Hazel, rock, rock on, and Big L, rock, rock on, and Freaky Ty, rock, rock on, and Jabody Green, rock, rock on, and Slang Time. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje już mi tylko powiedzieć dobranoc, bo przed chwilą minęła pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia i jak co wtorek na dobry początek dnia, albo dla niektórych na koniec dnia, albo może jakiś w ogóle inny moment doby, to jest zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa, Audycja, którą prowadzę ja, Filip Kalinowski, a dzisiaj goszczę tutaj gigantów tej sceny, ludzi, którzy budowali podwaliny pod śląską scenę, ludzi, którzy przez lata byli powiązani z takimi różnymi projektami jak 3X Clan, jak Paktofonika, jak Pocahontas, jak Pijani Powietrzem, jak Max Flow Records – jest tego całkiem sporo. Witam Was Fokus i Rahim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I może właśnie od tego byśmy sobie zaczęli, bo wasza płyta, która wyjdzie niedługo, nazywa się Fokus i Rahim. Nie ma żadnego szyldu, pod którym e, by była zamieszczona i chciałem was podpytać, czy to był zamierzony plan, czy tak wyszło? Dlaczego tak? W pełni wyrachowany. <laughs> Nie, no wiesz, to tak naprawdę to od, od y, w zasadzie odejścia magika to y, w naszych głowach kotłowało się, co dalej zrobić i w którą stronę pójść i jak w ogóle to nazwać. Um, Wydawało nam się, że przy tamtej skali popularności tak naprawdę to yy, nieważne jak się będziemy nazywać, to, to, to i tak ludzie będą z, z, nami. I okazywało się, że ciągle nadawaliśmy nowe nazwy, właśnie tak jak wymieniałeś już kilka projektów Pijani Powietrzem, PFK Kompany, PFK Kombatanty, e, Pocahontas, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że to nie był najlepszy zabieg. E... Rozmieniliśmy się na drobne. Tak, no wiesz, ja cały czas podaję tutaj za przykład y, tego, jak, jak Snoop Dogg w pewnym momencie stwierdził, że on się zmieni w Snoop Liona. Pomimo tego, że miał światową kampanię reklamową z jedną z marek odzieżowych, sportowych, e, która to jakby pokazywała tą jego metamorfozę, wrócił do Snoop Doga, nie? Tak naprawdę. Mm. I e, my też sobie przez te lata zdaliśmy sprawę z tego, że mimo wszystko ludzie najbardziej rozpoznają nas jako Focus Rahim i e, jednak kojarzą nas albo z paktofoniki, albo z ksyw. No i oczywiście są ci, którzy byli z nami przez te lata i kojarzą te nasze poboczne projekty, y, mniej lub bardziej e, ważne dla nas. Natomiast y, no jednak nasze ksywy są znane wszystkim, nie? Po prostu. No, Z drugiej strony też było to coś takiego, że cały ta, cała ta nasza podróż po Pocahontas, gdzie wydaliśmy sześć płyt, pięć czy sześć? Pięć. Pięć. To ta miała być szósta. W każdym razie to nazwa sama z siebie była trochę przekorna, ale też e, tamten materiał był trochę inny. Przez te ostatnie kilka lat wydaje mi się, że trochę jeszcze bardziej dorośliśmy i trochę się o wiele bardziej zmieniło u nas w życiu. Pojawiły się większe przesunięcia kontynentalne e, i inaczej nam się poukładało pod, głow- pod kopułami, w głowach i dlatego też trochę zmiana nazwy, powrót do korzeni, powrót do nas, e, co też będzie słychać na, na płycie. Bo to wydaje mi się takie bardzo hip-hopowe, te siedem różnych ksyw, e, różne nazwy. Ten Wu-Tang Clan jest tak. idealnym przykładem tego Method Man i możemy wymieniać tutaj Iron Lang i tak dalej. A z drugiej strony wydaje mi się, że ksywa w rapie jest trochę imieniem tym, e, czymś czasami więcej niż imieniem. Ja często Brandem. pytam e, ludzi, którzy do mnie przychodzą, czy mam po imieniu, czy po ksywie gadać i dużo osób mówi, że po ksywie. To zależy z kim chcesz rozmawiać. Tak, to jest bardzo ciekawy wątek i możemy do niego wrócić, ale też wydaje mi się, jak tak spojrzałem, że ta płyta się nazywa Focus Rahim, to że to jest takie dorosłe że już nie ma tego szyldu my, że to jest jakiś brand, ekipa, tylko mówi dwóch dorosłych facetów. Wiesz co, y, też jest taki moment dość przełomowy, w zasadzie w grudniu miał, kiedy pożegnaliśmy nasze Pocahontas e, na koncercie od Z do A, bo mm, przeszliśmy w drugie 25-lecie, w drugą ćwiartkę, nie? drugie ćwierćwiecze, mm. można powiedzieć. To, to, to brzmi poważniej niż ćwiartka. E, i, i, to, I to też jest taki, nie wiem, no mam wrażenie taki punkt jakiś, nie? Taki, takie przekroczenie pewnej linii, nie? E, otwarcie nowego rozdziału. Chociaż o tych rozdziałach też już na Pocahontas mówiliśmy, o resetach i tak dalej, renesansach. E, niemniej jednak to tamte, tamte płyty były bardziej spójne ze sobą i, i mimo tego, że też dzieliły jakieś tam e, okresy czasu i różni producenci i różne stylistyki, to mamy wrażenie, że to było pewnym okresem, tak jak Fokus powiedział, pewnym okresem naszego życia, e, który się zmienił e, ostatnimi laty. Siedem lat temu była nasza ostatnia płyta, e, więc wracamy z nową, która trochę już nie pasuje e, do, do tych pięciu. Ten. Poza tym wydaje mi się, że pięć płyt, taki pięciok ksiąg, można powiedzieć, pięć, pięciozbiór, nie wiem jak to e, do płyty odnieść, jest, jest już wystarczającą ilością, nie? Że nie trzeba tego ciągnąć. Pentyk. Co? Pentyk. <laughs> pętyk. No, więc nie trzeba Chyba. tego dalej ciągnąć. Myślę, że, że, że warto pokazać takie jakby nasze nowe oblicze e, spod, tak, tak jak powiedziałeś, naszych imion, nie tych muzycznych. No i może, żebyśmy nie zagadywali, tylko to teraz e, to udźwiękowimy e, pierwszym singlem z płyty. myślisz, że to koniec, bo w myśli wleciał glitch Na nic pocierasz skronie, pocą się dłonie switch Co to za wygibasy, z rywalem wchodzisz w clinch I ćwiczysz znów zapasy, nie, zły cringe Bo życie to nie w czasy, co krok zaliczasz twist I fanga prosto w pysk, klasyk jak alchemist Coś krąży wokół pasy, jak farbowany lis Balanga ostrych schiz, rest in peace Każda myśl to materia, więc da się ją przetopić A każda fanaberia podrzuca nowe tropy Sądzisz, że to loteria, w której wyciągasz losy? Uważaj o co prosisz, dostaniesz to pod stop A skoro jesteś jeszcze, znaczy, że wciąż się trzymasz A świat się nie zawalił, to nie rap cherubina Nie leci w dół kurtyna, zwyczajnie apczupryna To nie game over synaps, bynajmniej planszy fina Tylko koniec świata, to będzie koniec świata To ty i twój awatar na randomowych stata, To wszystko jest jak grata i nie ma o co płakać Bo każda strata mata, że szanse ci przywraca I tylko koniec świata, to będzie koniec świata Tylko koniec świata, to będzie koniec świata Tylko koniec świata, to będzie koniec świata Tylko koniec świata, to będzie koniec Sorry, trochę więcej pokory Zmień siebie, świat jest chory Ten miecz jest na potwory, zjebie na twoim story Nie, nie chcę wiedzieć, poryć się Wracam na swoje tory, gdzie prawdziwe kolory Na niebie są tej pory Lekko unoszę brew, coś się zjebało, nie? Się okazało, że ludzie mi psują krew By wydawało się, że to ich wina, a tu nie To ja się spinam, wdech, nic się nie stało, kpina, a tam mech Latam tam jak lewiata, w regat lata na regatach Po autach i kwadratach, w klimatach na wariata I miotam mną jak szata, gdy składam to jak kata Ja tam wzrokiem wokół siebie świat jak nie wiem, pytam czata Una, piękna poświata, gdy płonie ci chata Tuna, mięczna pioruna, kochanka w dramatach Za autotuna spłata, żartuje kun na braciach Zostało mi po latach, prywatna jest krucjata Tylko koniec świata, to będzie koniec świata To ty i twój awatar, na randomowych statach To wszystko jest jak grata i nie ma o co płakać Bo każda strata mata że szanse ci przywraca I tylko koniec świata, to będzie koniec świata Tylko koniec świata, to będzie koniec świata Tylko koniec świata, to będzie koniec świata Tylko koniec świata, to będzie koniec świata Bratan, zobacz jak się nabicie lata Miało nie być mnie podobno, to był dla mnie koniec świata Czego boisz się, ja tylko strzelam do was 4-7 Maka twoja niunia zniknęła, nabiła się na Perfekcyjne opanowanie, bo w planach to miałam rozjebać Łaka robili ze mnie haha, to był dla mnie koniec świata Na koncercie o ORW było z 15 osób Ja deszcz mój drugi marzenie o spełnieniu losu Kiedy leżałam zażygana i nie miałam w planach nic Mówiłam po co te starania, ja przecież nie mogę żyć I dalej żyję, co cię nie zabije, to cię wzmacnia Pomyśl życzenie właśnie leci spadająca gwiazda RAP, zakuma morda, co kumata, po co zera E W końcu przyjdzie i twój koniec świata Ja nacieram przez piekło gorące, kurwa jak kawa Albo lawa, albo chujcie to, bo to nie twoja sprawa Gara. Tylko koniec świata, to będzie koniec świata ko, ko, ko, ko, Koniec świata, tylko koniec świata, to będzie koniec świata ko, ko, ko, ko, Koniec świata, to będzie koniec świata ko, ko, ko, ko, Koniec świata, to, to, to będzie koniec świata ko, ko, ko, ko, ko, Koniec świata to pierwszy singiel i chciałbym porozmawiać trochę o płycie, której jeszcze ani ja, ani nikt inny nie słyszał, ale ciekawy wątek tutaj się pojawił wcześniej. Z kim rozmawiam? E, z e, postacią czy z e, człowiekiem? Bo to właśnie ksywa, imię. To jest w ogóle dla mnie w historii rapu i w ogóle sztuki też ciekawy wątek, bo bardzo często Rap odmieniał prawdziwość przez wszystkie przypadki i wręcz przez lata to była ta niewzruszona twierdza, że warszawska scena to już w ogóle rozliczanie, czy jak rapujesz, że masz dychę w kieszeni, a masz piątaka, no to nie jesteś legitnym <laughs> raperem. I wydaje mi się, że jednak jest coś takiego, że bardzo wiele osób stworzyło sobie pewną postać, a ta postać się wcieliła w życie i to jest trudno rozdzielić. To jest coś takiego, że jak przez wiele lat nawet to jest pewna persona, za którą się człowiek... To już jest jakieś znamionujące, że chowa, ale niekoniecznie chowa, po prostu ją wystawia na ocenę publiczności i tak dalej. Ona się gdzieś wżera w człowieka i jestem ciekaw, e, z kim gadam dzisiaj. No to jest trochę tak, że może zacznę od końca. Bardzo długo ja osobiście miałem problem, żeby sobie to poukładać i podzielić w głowie. E, I w końcu wydaje mi się, że mi się udało, a zanim opowiem jak to zrobiłem, może opowiem jak ja to czuję. E, wydaje mi się, że ksywa e, to jest swego rodzaju imidż symbol, nazw, imię twojego imidżu, e, czyli generalnie twój brand, e, który, pod którym się podpisujesz całą swoją twórczość, więc tak taktycznie to nie jesteś ty. E, ty jesteś pod swoim prywatnym imieniem i nazwiskiem. E, I tak jak mówiłeś, że jedno w drugie się wżera e, często, kiedy dostaje się bardzo dużo, bardzo szybko, e, można się pogubić, bo nie ma czasu, żeby się zastanowić i nie chce się zastanawiać nad tym za bardzo. I wtedy wydaje się, że ten wykreowany twór okazuje się, tobie się wydaje, że to jest coś, co naprawdę. A to jest tylko twoja kreacja i na samym końcu drogi, po, przeważnie po jakichś zniszczeniach, spotykasz się z samym sobą, z osobą, którą jesteś naprawdę i mm, tak to mniej więcej u mnie wyglądało, że musiałem sobie to podzielić. Dlaczego zachowuję się w taki, a nie inny sposób, kiedy to nie jestem ja i wtedy kim jestem ja? I takie podzielenie mnie na człowieka z imienia i nazwiska i na ksywkę która zajmuje się innymi sprawami, pewny, pewnym aspektem spraw w moim życiu, pomogło mi bardzo się uspokoić w głowie i, i jakby dowiedzieć się, jak w jakich sytuacjach powinienem się zachowywać. To jest w ogóle ciekawe. Ja zobaczyłem to ostatnio, byłem na Utęgu w Łodzi i tam Young Dirty Bastard, czyli syn Old Dirty Bastarda, nie dość, że rapował wszystkie jego zwrotki, to jeszcze wcielał się, robił trochę taki tak. cosplay tak. ojca, co jest dosyć mocne względem tego, że ojciec raczej był destrukcyjną postacią, e, wiecznie nietrzeźwą i trochę szaloną, takim eurodiwym e, tej sceny rapowej. I widać było za każdym razem, jak najeżdżała ta kamera, że on to próbuje wszystko odegrać. On ma dokładnie mhm. takie same dredziki i podobne takie szalone ruchy sceniczne i właśnie to, że ta persona jest większa niż człowiek i że ktoś inny może się wcielić w tą personę, tak. to było dla mnie mocne bardzo doświadczenie. Wiesz co, ja mam wrażenie, że to jest trochę jak z rolą, nie? Wiesz, taką aktorską, nie? Masz bohatera, którego prowadzisz, nie? I a to chyba najbardziej to, to jest wiesz, czuwalne w jakichś serialach, które się ciągną latami, tak, nie? Tak. Że taki, nie wiem, Tomasz Karola, który jest tym ojcem e, w rodzince, to jest tym ojcem, nie? I chociaż gra role inne, to potem, kiedy wraca i jest tym ojcem, to, to wiesz, no wie, jakie ma przywary, jak się zachowuje, jak wygląda, e, jaki ma sposób postępowania. Czasem ten e, bohater ewoluuje, ale zazwyczaj, no jest, ma jakieś cechy, nie? I, i tak samo jest y, myślę, z, y, właśnie z artystami, nie? Że, że jednak gdzieś tam. Mm, gdzieś tam są odzwierciedleniem trochę swoich prywatnych osobowości, aczkolwiek. A wiesz, no powiem ci to tak, no, idę na spotkanie autorskie, to choćbym się źle czuł, to trochę nie mogę tego pokazywać, nie? Oczywiście mogę komuś szepnąć na no, ucho, boli mnie łeb dzisiaj, mam migrenę i po prostu nie mam ochoty się bardzo uśmiechać do tych zdjęć, ale staram się to mimo wszystko robić, chociaż normalnie jako Sebastian bym wtedy powiedział nie idę, po prostu hmm. sorry, nie idę, odwołuję spotkanie, boli mnie łeb, chcę iść się położyć, na przykład, nie? A tu jednak no, no trzeba w ten zawód y, trochę zacisnąć czasem zęby i, i, i wykonać. Piosenkarz. Mamy taki numer. No, y, wiesz, czasem jak, jak po, po naszych koncertach klubowych, nie? No bo wiadomo, że po, po tych y, Y, dużych koncertach y, plenerowych to nie jest możliwe, ale, ale po koncertach klubowych, jak gramy trasę czy coś, wychodzimy do ludzi. E, nie chce nam się czasem. No nie chce nam się czasem, bo jesteśmy, nie wiem, ściorani podróżą, oczekiwaniem na koncert, niedospani, niedojedzeni, niedo, niedowypoczęci, wiesz, zmęczeni graniem. Dajemy na tym, y, wiesz, na tej scenie z siebie 200%, wiesz nie chce nam się, ale z drugiej strony wiemy, że, że to trochę dzisiaj jestem w pracy, ci ludzie na mnie czekają. Oczywiście są ekstremalne przypadki, kiedy nie wychodzimy, no bo, bo mówię, stan zdrowia, nie wiem, samopoczucie jest tak y, zły, że, że, że nie To idziemy. lepiej, żebyśmy nie wyszli wtedy. No, <laughs> dla bezpieczeństwa y, ogółu, ale, ale ogólnie, wiesz, no jakby wtedy no przełączamy się, to znaczy przełączamy, jesteśmy w tym trybie, wiesz, Rahim, nie? I, mhm. to znaczy ja jestem w trybie Rahim i idę i wykonuję swój job, nie? prostu jak <laughs> dzisiaj mieliśmy śmieszną sytuację, yy, śmieszną łamane przez, przez taką creepy trochę. E, siedzimy w pociągu, rozsadzeni tak w zasadzie dla wygody poprzekątnej. nagle przychodzi pani konduktor i na cały głos mówi, czy ona nas może prosić. Ja mówię, ale dokąd, nie? No tam na korytarz. Ale coś się stało? Nie, no chciałabym z panami zdjęcie zrobić, nie? wiesz, na cały ten, no to wszyscy, wiesz. No i co? No to, to, wiadomo, no, niby mógłbym powiedzieć, jadę teraz prywatnie, a z drugiej strony jadę do pracy, no nie zrobić, wiesz. No i co idziesz? No, uśmiech na twarz, idziesz, robisz tą fotkę, może ci się do końca nie chce, bo nie wiem, czy ja czytam książkę, Fokus pisze tekst i trochę nam to przeszkadza w tym momencie, no ale, ale wcielamy się w rolę, robimy, wracamy i jesteśmy znowu w swoich tam y, tak światach. Jeszcze nie? w ramach odpowiedzi na to pytanie, kim jest ta osoba? Ja mówię, że to jest takie ksywka jest nazwą tego imidżu, który stara się stworzyć. I też powiedziałeś, że to jest część twoich cech osobowości. Mi się często wydaje, że to jest takie przedstawienie, kim chciałbyś być. E, I ten imidż ma to jakby wizualizować i skojarzyło mi się to też trochę z takim influencerstwem, że to jest takie trochę bycie na pokaz osobą jakąś, nie? Czyli takie granie osoby, którą się nie jest, na którą chciałoby się być i, i kreowanie i tworzenie. To jest ciekawe też, bo tutaj dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Z jednej strony ja hip-hop nie wychował, ale z drugiej strony miałem nóżki w różnych miejscach i też na hardkorowej scenie. I mam wielu znajomych wokalistów hardkorowych, którzy na scenie są po prostu płonącą pochodnią, żywym ogniem, który jest konfrontacyjny, atakuje tak. wręcz ludzi, e, pierwszy skacze ze sceny w pogo. A w życiu oni są introwertyczni, cisi i to jest to miejsce, w które oni mogą załadować całą tą swoją energię, na co wiele osób nie może sobie w życiu pozwolić, bo po prostu nie ma tych wentyli. Mm. I to też jest trochę właśnie o personie, o, o jakiejś takiej energii, którą tutaj można upuścić. Trochę tak. Mi się też wydaje często, że bardzo dużo osób introwertycznych y, zajmuje się muzyką, bo to jest taki mały świat, który ma się pod kontrolą i można sobie w nim dłubać, trochę takie majsterkowanie z tą muzyką. Sprawdźmy to tak, zaśpiewajmy to w ten sposób, zarapujmy to, prze, prze, zmienimy ten wers. To jest taka właśnie zabawa w takie nerdowanie trochę z tym, mm. nie? I kiedy wychodzisz na zewnątrz, na scenę, do ludzi i tak dalej, to potrzebna ci ta maska jakby tej, tej osoby, którą nie jesteś, żeby jakoś to ogarnąć, albo wręcz często to jest twoje alterego, nie? E, w branży jeszcze często to jest tak, że wydobywa się albo pomaga się wydobywać używkami ten, ten, tą drugą wewnętrzną część siebie, żeby być bardziej odważnym, żeby być bardziej tą osobą, którą chciałoby się być. Więc to też jest takie, taka mieszanka niszcząca. No, druga rzecz, która mi przyszła do głowy, to w zeszłym roku Biak e, nawinął taki wers e, Synu, gdyby nie kompleksy, to bym w życiu nic nie nagrał. I to jest bardzo mocny wers, taki, że wydaje mi się, że w ogóle szerzej niż rap, ale w rapie to jest jak w soczewce. To sztuka jest trochę o tym, że gdzieś się opracowuje te rzeczy i to się wiąże z tym, co powiedziałeś o tym, że trochę ta persona jest taką osobą, którą chciałbyś być i szczególnie, że dużo artystów zaczyna jednak za mało lata i za mało lata jednak jest się mniej pewnym siebie i Albo chce się... przeciwnie, jest się o wiele bardziej pewnym siebie, bo nie, świat się jeszcze nie ułożył, nie, nie skonfrontował się z tobą. I wracając do tego influencerstwa, no to jest takie właśnie takie bycie na pokaz, nie? Że ja jestem takim raperem, takim twardym, że tutaj potrafię tak zarymować, że tutaj was wyzywam tak, y, takie bragadacio. E, tylko, że to w momencie, kiedy się tego nie rozdzieli, a do tego trzeba, wydaje mi się, dorosnąć, albo po prostu od początku mieć to wymyślone, no to głównie kłopoty z tego są, nie? Kiedy, kiedy po prostu mylisz te dwie persony w różnych dziwnych sytuacjach, nie? No jeszcze zanim postawimy kropkę na tym wątku, mi przyszła do głowy jeszcze jedna rzecz, bo moja dziewczyna, kobieta, moja żona jest aktorką i... To jest i, dopiero, nie? Jej ta... no jest, jest. <laughs> To e, jednak większy dystans to buduje między ludźmi a nią w tych sytuacjach publicznych, to co wspominałeś o pociągu mhm. i jest tak, że <clears throat> w rapie, w którym w tym serialu, trochę korzystając z tej metafory, grasz 25 lat czasami, a Slick Rick gra 40 lat i ludzie jednak tak bardzo tą, ten, użyjmy wszystkich tych personę, brand, e, tą ksywę, traktują jako tego człowieka i oni nie mają tego dystansu, tak. bo z moją żoną jest tak, zwykle tak, tak że oni podchodzą, przepraszamy bardzo, tak. może jednak zdjęcie, a tutaj nie ma tego. Słuchaj, ja czytałem ostatnio e, w, e, odnośnie nowego filmu Smarzowskiego, Dom Dobry, gdzie nasz kolega, który zagrał również u nas w filmie, Tomek Szuchart, notabene grający Fokusa w naszym filmie, e, wcielił się w rolę tego sadystycznego tam partnera. Nie widziałem jeszcze filmu, więc się nie wypowiadam, natomiast dużo, dużo widziałem e, w mediach na ten temat, ale jedno, co mnie uderzyło, bo tam Tomek się wypowiadał właśnie, że niektórzy widzowie tak bardzo uwierzyli w jego rolę, że zaczęli go na ulicy wyzywać i wręcz grozić mu e, za, za, za to, co on wykonywał w filmie, czyli jakby e, do tego stopnia niektórzy, e, wiesz, są odklejeni, nie potrafią zrozumieć właśnie tego, że ktoś jest postacią, że ktoś jest tym, tym idolem e, scenicznie właśnie wykreowanym, że ma imidż, że ma aksywkę, że się wciela, że jest aktorem, że gra rolę że nie oddzielają tego, nie? To wiadomo, my to musimy oddzielać, bo musimy też być ojcami, mężami, e, e, przyjaciółmi i tak dalej. A, a dla niektórych to po prostu jesteśmy tak, tacy, jacy jesteśmy w tych tekstach, tak jak nas poznali muzycznie, to oni budują swój obraz i, i jakby nie ma niczego innego, nie? Nie, nie? nie ma nikogo za tym, nie ma za tym człowieka nawet, nie? Wiesz, jak, jak yy, rapując lata temu, że jestem Bogiem, to niektórzy tak nas traktują dokładnie, nie? My to niejednokrotnie podkreślaliśmy, też jesteśmy ludźmi, tacy jak wy. To jest tylko tekst tak, i dlatego wychodzimy do was, dlatego wiesz, jak ludzie się trzęsą, że wiesz, nie wiem, podpisujemy im płytę albo robią sobie z nami fotkę, jestem takim samym gościem jak ty. Oddycha. Po prostu. <laughs> No, trzeba oddychać. No o tym był dla mnie hip-hop zawsze, że on nie tworzył tej bariery, nie było tej koncertiny pomiędzy artystą a człowiekiem i to się zmieniło przez e, dekady i ma plusy i minusy ale może tutaj postawimy kropkę i zrobimy przerywnik muzyczny. Yeah. Bardzo. Static Selector. Yeah, pour a little something up. Right. Cheers, my brother. Yeah, out with the old and with the new, baby. That's always gonna be the motto. This year, the next year, the following year, cause, you know, None changes if nothing changes, dog. You afraid of what? Best friends become strangers if they both don't level up. You gotta move on up in this world, keep moving up. You gotta move on up in this world, let's level up. They be like, Wapo, you done changed on me. You ain't changed enough. Growing up, I was broke as fuck. Stay like that for what? Saw my mama and my daddy slave away to make a buck. Working 80 hour weeks to make a better life for us. So what I look like being complacent, homie. See, this a God given gift, so you can't take this from me. If my shadow doubt me, I'll be quick to dish that dummy. And I ain't never sold my soul so I can make this money. Every room I've ever walked in, I'm big stepping as myself. I judge people by their character, you judge them off their wealth. Money never made the man, it just reveals his true self. If I fell, then that's on me, you fell and point to someone else. I just take it on the chin, take an L and try again. Never trust someone that only show face every time you win. I'm still working on myself, the job ain't finished till the end. Every day I wake up and see God bless me again, he chose the right one. He know I'ma share these blessings. My whole family gon' eat off of these Pro Tool sessions. 20,000 hours plus the time that I've invested. Been at it for like 20 years and never second guessed it. I'm that confident. All the homies quit, we did the opposite. Some of them got rich, others ended in a sarcophagus. It says a lot about you if you don't rock with us or you don't see the vision. Go get your binoculars. Nothing changes if nothing changes, dog. You afraid of what? Best friends become strangers if they both don't level up. You gotta move on up in this world, keep moving up. You yeah. gotta move on up in this world. Let's hey. level up. I don't claim to know it all, cause I got problems I can't solve. But the answer for longevity's evolve or dissolve. Gotta change the age gracefully as the world revolves. Fuck the fame if you a piece of shit. I don't get involved. I be ducking these phonies, feel they got so much to prove. You still that same lane before you started making some loot. You thought that money changed your lameness, boy, you boo boo the fool. I back these honeys in the Camry or an AMG coupe. What I'm saying, it's not on you, it's in you, you understand me? Fuck pleasing people as long as my granny happy. Went from bagging up grams to trying to bag a Grammy. The goal was always get rich and raise your family. Change for the better, but don't change for the cheddar. And remember who was there when you were cold without a sweater. Never be a beggar, go and get your chili pepper. Diamonds on my wrist is wet, but I can make make them wetter. Nothing changes if nothing changes, dog. You afraid of what? Best friends become strangers if they both don't level up. You gotta move on up in this world, keep moving up. You gotta move on up in this world, let's level up. The more things change, the more they stay the same. Rolling on chrome things, interior not a stain. Nigga, everything clean, Chevy to the range. Before I had anything, I knew what the success could bring. So I prepared for hating niggas and bitches with their schemes. When I first sketched this picture, it was me and the team. When I first touched a million, it was me and the team. Yeah, I mean, simple as that. Yeah. Real rap, cut them off if they only knocking you off track. Fools lost, wiped his ass with the map. Now he don't know where he at, and the homies ain't looking back. Looking back, huh? And the homies ain't looking back. Yeah. Definition of insane's doing the same thing. Same thing. How you the new results and refuse to change? Huh? How you expect the new results and refuse to change? Nothing changes if nothing changes, dog. You afraid of what? Best friends become strangers if they both don't level up. You gotta move on up in this world, keep moving up. You gotta move on up in this world, let's level up. I'm changing. I wracamy po krótkim przerywniku muzycznym i może dom dobry jest e, płaszczyzną do tego, żeby pogadać o Katarzis, bo ten film wywołał w narodzie pewne Katarzis. Niebieska linia zaczęła dzwonić i czy to jest dobry film, czy to nie jest dobry film. To jest na pewno film interwencyjny i taki, który spowodował pewne poruszenie i nieważne jak ja bym go oceniał, a chyba nie potrafię nawet ocenić go, chociaż widziałem, czy to jest dobry, czy niedobry film, to on jest ważny, bo spowodował e, poruszenie. I jeśli jedna osoba nawet zadzwoniła na niebieską linię, to to jest ważne. I tutaj przechodząc do tytułu waszej nowej płyty, czyli katarzis, to jest duże słowo. To jest coś takiego, że w nomenklaturze starogreckiej to, to było to oczyszczenie, które też następowało Spektakle wtedy trwały po 8 godzin i to był proces, w którym gdzieś trans się pojawiał i tak dalej. Ja płyty jeszcze niestety nie słyszałem. Jestem bardzo ciekaw, bo to jest rozpisane na akty, jest taką ponadmuzyczną narracją z tego, co wiem z zapowiedzi. I może chcecie zdradzić trochę, skąd takie brzmiące dla mnie jak totalne założenie, że robimy coś takiego większego niż muzyka się w was pojawiło. Hmm. Okazało się trochę, że te wszystkie utwory, jak już tak mieliśmy ich więcej, opowiadają w sumie w jakiś sposób o tym samym. O jakichś nowych nas, jakichś nowych przemianach, jakichś nowych spostrzeżeniach. I na sam koniec padł, padło hasło katarzis i napisaliśmy ten kawałek. E, też jako ostatni. I postanowiliśmy przy Mm, przyjrzeć się temu jeszcze bliżej i ułożyć z tego historię właśnie według tragedii greckiej. I też ona się wyłoniła. I to jest poszukiwanie jakby rozwiązania tego głównego problemu, który siedzi w każdym z nas. Na zewnątrz, wewnątrz e, i w interpretacji tych danych. Mm, nie chcę za dużo zdradzać, no, ale ta płyta jest o takim procesie właśnie dotarcia do wewnętrznie uwalniającej prawdy i myślę, że ułożenie tej płyty, przesłuchanie od początku do końca pozwoli pójść naszą ścieżką i, i odnaleźć naszą ścieżkę, kiedy, sprawdzić te wszystkie zaułki, w które się dobijaliśmy, potykaliśmy, uderzaliśmy głową w mur i próbowaliśmy przeskoczyć płot i z różnym efektem, nie? I... Ale w końcu jednak, na samym końcu jest to światło, że jednak się da, więc zapraszamy do przesłuchania. No jeszcze chciałem tylko dodać, bo jak już o albumie, no wiadomo, nie wyszedł jeszcze. E, na razie pojawił się tylko w przedsprzedaży. Natomiast e, można zauważyć jedną rzecz, że są dwie wersje tej płyty. I to jest dość istotne, e, ponieważ Y, kiedy zbudowaliśmy już cały, cały ten repertuar, y, w zasadzie już powstała tracklista, a zaczęły powstawać te, te, te, te w cudzysłowie skity, nazwane tutaj y, tak, tak donośnie chórami i zbudowane to zostało według właśnie prawideł tragedii, to... Mm, uznaliśmy w pewnym momencie, że to znaczy inaczej, zaczęliśmy tak trochę dewagować, jak te skity wstawić na płytę, żeby trochę jakby komuś przeszkadzały, żeby mógł sobie je skipnąć, ale one trochę miały się łączyć z kawałkami i tak trochę to był punkt wyjścia w ogóle, co z tym zrobić, jak to ugryźć. I potem, potem przyszło takie oświecenie w pewnym momencie, taki błysk, że w sumie jak powstają wielkie dzieła jakieś, a mam tu na myśli, nie wiem, Władcy Pierścieni na przykład, no to wyszła wersja kinowa dla wszystkich do obejrzenia, piękne, piękne widowisko, ale powstała również wersja reżyserska Petera Jacksona, który dołożył tam dodatkowe, nie wiem, pół godziny czy tam godzinę materiału i zrobił ten film tak, jak on by zrobił. Już nie pod y, to, że człowiek wysiedzi 3,5 godziny w kinie, tylko tyle, ile on by zrobił i ten. I powstały te wersje, tak samo Hobbit powstał i tak dalej, no i wiadomo, jeszcze wiele, wiele, wiele innych filmów. No i w pewnym momencie padła taka koncepcja, a co gdyby tak naprawdę wydać tą płytę w wersji takiej w cudzysłowie reżyserskiej i w wersji normalnej, takiej dla osób, które chcą tylko muzyki. Bo ja sobie, wiesz, rzucałem cały czas pytanie, co z ludźmi, którym to będzie przeszkadzać, nie? I może zrobimy wersję właśnie zwyczajną, po prostu jako album, album muzyka, z tą, jakby z tą samą treścią, tylko już bez tych przeszkadzajek dla niektórych. I wersja taka, która jest totalnie naszą wizją. Taką bez prawideł, bez wyliczania, ile to ma trwać, bez tego, czy to się łączy, nie łączy. Wiesz, zabieramy cię w podróż, nie? No i y, oczywiście nie chcieliśmy nazwać tego wersją reżyserską, bo tak by było naj, najbardziej adekwatne, ale mówimy, no dobra, kinematografia, znowu będą wie, że tu ten. Dlatego nazwaliśmy ją po prostu wersja deluxe, tak jak to się nazywa, wersje rozszerzone. Co więcej, e, e, w tej wersji jakby podstawowej e, też ujęliśmy parę numerów, takich, które uważamy, że też są bardziej takimi numerami stricte dla naszych fanów, nie? Które nie są takie takie nie wiem, sz, sz, szerokiej. Jak to dub mówi, to są takie pokahontazowe one są. <laughs> no, dub by to tak nazwał i coś w tym jest, yy, ale to też trochę tacy my korzenni, nie? Więc, więc y, ten... I zrobiliśmy dlatego wersję deluxe, która jest naprawdę skierowana dla naszych fanów, dla, dla tych ludzi, którzy lubią te nasze rozkminki, lubią zaglądać, a dlaczego tu jest tak, a ten tekst, a tu tak, wiesz, oni, okładka będzie dla nich lepsza, wiesz, wszy, wszystko będzie po prostu takie bardziej do, pod rozkminę, nie? a druga wersja, ta, ta, ta Basic, będzie po prostu wersją, gdzie jest tam 13 utworów, y, to są mocne numery, to są mm, kurde dobre muzycznie rzeczy, a e, nie ma tam właśnie, mówię, przeszkadzajek, nie ma skomplikowaności takiej, poza wiadomo naszą liryką, ale nie ma, nie ma takich już po prostu, wiesz, nie ma tego drugiego dna tak mocno, trzeciego dna, drugie dno i tak tam jest, trzeciego dna nie ma, nie? I to trzecie dno zawarliśmy w tej wersji deluxe i zwracam na na to uwagę, bo y, niektórzy pewnie staną przed dylematem, na co postawić, to, no to myślę, że sami sobie muszą odpowiedzieć, na ile oni bardzo lubią się wpuszczać w to, co jest tam głęboko gdzieś schowane, a na ile po prostu lubią słuchać muzyki, bujać sobie do tego głową. Nie? No to jest też to, jak wspomniałeś o skicie, to jest rzecz, z którą streaming nie oprzeć się najlepiej, bo tak. to jednak kto będzie sobie odpalał skity, jak można tylko bęgery i numery sobie puszczać, a jednak ja jestem dzieckiem skitu. Te 90 owe tak płyty, <laughs> Wutangi, tak. Redmeny, Onyxy. To... Zawsze mówimy The Future is the Score, nie? Mm. To jest taki album, gdzie zawsze były te takie niby przerywniki ale to dawało podróż pewną, nie? To dawało podróż i, i to samo chcieliśmy właśnie tu uzyskać. My też się na ty wychowywaliśmy. Jak ty, yy, wiele albumów, które znamy od deski do deski, miały skit i nic nam z tego nie przeszkadzało. My ich słuchaliśmy od deski do deski, od ko końca jednej strony kasety do drugiej, w sensie od początku do końca, obrót i znowu to samo. Y, dzisiaj to ludzie czasem na winylach tego, tego y, słuchają, bo winyle wiadomo swój renesans. Yy, i, I, do tego chcieliśmy samego doprowadzić właśnie. To jest w ogóle też, e, znów się ten wu pojawi, ale jest gdzieś blisko mi przez ten koncert ostatni. Ja mam wrażenie, że jak usłyszałem po raz pierwszy Enter the wu i później solówki, to w tamtym momencie jednak rap był dosyć melodyjny. Słuchałem zachodniego wybrzeża, te piszczały i tak dalej, a to było takie odarte do kości, surowe. I się zastanawiam z dzisiejszej perspektywy, czy by mnie to tak chwyciło, gdyby właśnie nie te skity, ta ciągła podróż, że te płyty się nie kończyły, że pomiędzy numerami Byłeś cały w tym czas... klasztorze Shaolin. Nie? Dokładnie, dokładnie. <laughs> Walczyłeś z nimi, z filmy kung fu miałeś przed oczami wszystkie, nie? No tak, no to Ciężko powiedzieć, no taki, taki, taki wiesz czas. No zauważ, że ostatnimi laty praktycznie skity w ogóle wyszły z e, użycia, nie? Co więcej, kawałki się skróciły, wiesz, wszystko, wszystko zaczęło być produkowane pod platformy nowe, nie? Współczesne. E, wiesz, jak ja już potem się dowiadywałem, że ktoś tam wypuścił kawałek, który ma, nie wiem, minutę dwadzieścia, to mówię, to przecież to u nas byłby to skit, nie? Po prostu <laughs> i tyle. I wiesz, też mieliśmy dylematy, jak tworząc tą płytę, nagle kawałek 4.30, nie? I nam realizator, za długi ten kawałek, trzeba coś wywalić. Ja mówię, ale co chcesz wywalić? No, są refreny, są zwrotki, jest gość, no co chcesz wywalić? Hmm. I tak mam bardzo krótki wstęp, praktycznie nie ma wyjścia z tego numeru, to już i tak nie jest budowanie jeszcze jakimś, wiesz, tam aranżacyjnie nie wiadomo czego. Po prostu tyle mieliśmy do powiedzenia. No tak musi być. Co zrobić? No i ta platforma tego nie polubi. Mówię, no trudno, no, no co zrobić? <laughs> Musimy z tym żyć jakoś. Nie? Cóż, no to nie jest o tym, żeby ta platforma lubiła i teraz może coś e, z jakimś skitem Yeah, baby. You know how we get down. Funk Master Flex. What? Number one station in the nation. What? My man, big pun up in this piece. Big motherfucking pun in the pun, house. easy pun. Come yeah. on, now it's me, baby, from the Bronx. You right, you right, you fucking right. Ah, there we go. Come on. You right. So I mean, since we on the, the pun, man, I mean, I'm gonna be honest. I, I, mean, you know, I know we discussed a lot of things tonight. Tell me, you love the joints, right? Say pun. I, I, heard you are really, yeah. really fucking. I mean, yeah. <laughs> <laughs> I mean, pun. I mean, you know, I mean, I'm here. I'm, I'm here. I mean. know? I mean, you're doing your thing. You, Trying, you, man. You, you know, you're crushing a lot. I am hearing, uh, you know, there's there's rumors. There's Get off your chest. What you got to say? I mean, there's rumors, man. There's rumors. You know, out of pussy, right? <laughs> Tell me the rumors. Come on. Um, <laughs> that we the best. What is it? Um, <laughs> Come on. Um, Terror Squad got ten million dollar. Uh, I'm, I'm, I'm advancing the company. What is it? I'm, I'm, I'm hearing, I'm, I'm hearing the girls, man. I mean, there's a lot. The they women, man. They love me. I'm, I'm, they love me. <laughs> He love me. Biggie gave me a couple of pointers. You know, so you got to use that. You got to use that. He loved that. So, you know, give me a few pointers. You know what I'm saying? I'm taking with the man. So, me with plus what I already knew. I'm, I'm, we're utilizing them. I'm, I'm, hearing, you know, I'm hearing, a, you know, uh, like a few girls. I'm hearing some more, some stories, the orgies, the terrorist we Get, we get down. We run Tris name. Um, Say Tris name. Tris name. Tris name. We run Tris name. Tris name. Tris Nathaniel to you. I mean, I'm, I'm, I'm you and Joe are out of, you know, out of. We do our thing. We're like, we are like two fucking wild bears just <laughs> in the woods, naked. It's a sight. It's a sight. You can't look directly at our asses so you go blind. But you look, you just, you know, you can catch us. I can't, I can take it. Shout out to Tracy. Easy. you got to run trips with us one time, man. You know. I can't fuck with you. oh shit. yeah. <laughs> My darling, darling baby. You're my darling, darling love. You're my darling, darling baby. I said you're everything I ever hoped for in a woman. And as long as I am may. Yo, I ain't a player, I just fuck a lot. Jump on top of my dick and work them hips until I bust a shot. It doesn't stop, I'm only beginning. I'm boning your women while you home all alone. I'm blowing up in them, sending them back to you mad at you. Don't catch your motherfucking attitude, I'm just showing you how this rapper do. Capital punishment when I'm up in it, sucking it, busting it out. Nice blouse, let me unbutton it. You're fucking with King Papi Chulo, or Knockin' knocking culo. Pop your monos out the socket, trying to rock with the sumo. You know my rise is high, word I be drilling. The bitches be trying to ride, but the curve be killing them. Filling them with the gas, my cheese premium on. Let it come, get it. First work the tongue, then let the pun hit it. Split it in half, watch the gas. Baby, take a bath, be good. I might put away the wood and give you the mustache. I ain't a play, I just fuck a lot. I'm not a play, I just fuck a lot. I ain't a play, I just fuck a lot. I'm not a player, I just fuck a lot. I bang a stranger in my torture chamber. Feed the lock, I torch I finger while I force my finger where my ballers linger. I bring the pain like method when I flex and flip the coochie Puerto Rican to the core and nobody quite eat the pussy. Excuse me for being blunt, but I've been eating cunts as pimps since pushing pink caddies with the fish tank pumps. Bumping and grinding simultaneously, whining, climbing up the walls with my balls banging off your hymen. I'm a diamond in the rough, uh, busting in your face. Taste the sweetness of my dick, rip your feet inside of place. Yo, bitches already know the repertoire. Step in my car, let's start the menage the trois like Escobar. By far, I'm the best at all sex positions. Forget the and I'm skipping the tongue twist to see extradition. I ain't a player, I just fuck a lot. I'm not a player, I just fuck a lot. I ain't a player, I just fuck a lot. I'm not a player, I just fuck a lot. Some chick back at me, bought me a daiquiri. Told me meet her Rebecca Zachary's, cause she heard I was packing me. I bagged the freak and hit the telly, got the Phillies, lifted the belly, and put it in the mouth like Akinelli. Far from ugly, but they used to say I'm too chubby. But since the money, the honey's got nothing but love for me. So rub my tummy and make a wish. I make you rich. Shake your kiss to the flicks, come back and fix your favorite dish. You crazy bitch, I ain't with that. I'ma hit that, split back to the shack with my other chicks. Now can you dig that? I'm the Mac doing my thing, pulling your strings, making you feel like you in the dream is the king of the hip hop quotables, giving you multiples. That's by the tone of my voice and the vocal booth. I notice you doing your thing with your crew. Is it alright if I come down there and sing to you? I ain't a player, I just fuck a lot. Uh, I'm not a player, I just fuck a lot. Yo, I ain't a player, I just fuck a lot. I'm no player, I just fuck a lot. Dobrze, wróciliśmy więc po kolejnym skicie. To jest biurka z podwórka. Moimi gośćmi dalej jest Fokus i Rahim. I teraz bym przeszedł trochę do tych singli, ale też pewnie nawiążemy do wątku, który wcześniej się pojawił, bo weźmy na początek koniec świata. I to jest takie... Z Miłoszem mi się trochę kojarzy, z tą piosenką o końcu świata, z tym, że koniec świata się gdzieś wydarza cały czas i że każdy ma ten swój koniec świata, on gdzieś tam się dzieje, chociaż dzisiaj żyjemy w świecie, który dosyć często mówi o końcu świata, o katastrofie ekologicznej, o wojnach kolejnych i tak dalej, ale ten utwór rozumiem jako taki koniec e, świata ludzki, który może być zaczątkiem czegoś nowego i tutaj bym nawiązał, ty masz mocne wersy, fokus o tym, że ludzie cię wkurzają, a okazuje się, że to jednak w tobie jest e, dużo tej złości. I to jest też taka rzecz, która dla mnie jest po prostu, nie wiem, dorosła. Miałem taki ileś razy ten moment, że tak się wkurzałem na tych ludzi, że coś e, robią a później sobie ja mówię, kurde, no to ja jestem zirytowany od rana i tu mam pretensje o coś, o co nie miałbym e, codziennie innego dnia nie miałbym w ogóle no żadnej no spiny. No bo to jest tak, że nie ktoś mnie wkurza, tylko to jest ja się wkurzam na tego kogoś. I tu jest zmiana perspektywy. Na tej całej płycie jest dużo takich zmian perspektyw właśnie i takich zauważeń, więc co do końca świata mnie sparaliżowało właściwie to stwierdzenie, że tylko koniec świata to będzie koniec świata. Że tak naprawdę nic się nie stało, nie? Jeszcze żyjesz. To nie jest koniec świata. Jest dużo rzeczy jeszcze, które można naprawić, spróbować, zmienić, przestawić, nauczyć się czegoś nowego, zmienić okolice, zmienić ludzi, wśród których się obraca bardzo dużo rzeczy można zrobić jeszcze, nie? To nie jest koniec świata i to pomimo mrocznego e, teledysku i, i jakby mrocznego bitu, wydaje mi się, że to jest takie objawie, objawienie, e, które, które dostałem gdzieś od wszechświata e, z tym, tym właśnie zdaniem, że e, jeszcze, nie, jeszcze nie jest koniec, jeszcze, jeszcze jeszcze coś można zrobić, nie? To jest mocne, ja właśnie też bym w pozytywnych gdzieś e, odcieniach e, widział ten numer, co jest dla mnie też bardzo dojmujące w tej takiej medialnej narracji o końcu świata, która znowu się pojawiła i dorastaniu w tym. Nie wyobrażam sobie, jak jesteś nastolatkiem i media ci mówią w 2055 tak. to już katastrofa klimatyczna, już zdjęcie z Terminatora na... Ale my jako starsi to już przeżyliśmy kilka, nie? Hmm. Takich no, kilka końców, końców było, nie? <laughs> no. no ale to, wiesz, to Raczej mówimy to tak jak mówisz, no, e, że ten koniec świata, e, to znaczy koniec, ten punkt, w którym można by się, e, można sobie wyobrazić, że to jest koniec świata, ma być katalizatorem do tego, żeby to była trampolina tak naprawdę, nie? To trochę, tak jakby metaforycznie powiedzieć, no każdy upadek ma być twoim jakby kolejnym krokiem, nie? Kolejnym, nie wiem, lekcją, nauką właśnie, nie? I, i, i pójściem w przód, nie? A, więc y, tak, teledysk jest trochę przewrotnie, bo pokazuje tak jakby ten, ten, ten, ten aspekt, o którym ty mówisz, jakby wszyscy dążyli do tego, żeby coś yy, gruchnęło i, i coś się wydarzyło, ale i tak wszyscy będą siedzieć z popcornem, nie? I to oglądać tak naprawdę. No to wiesz, to, to tam jest trochę metafor, nie? My wypowiedzieliśmy się od strony lirycznej i opowiedzieliśmy w kawałku, a nasz kolega Madej właśnie stworzył yy, teledysk, którym zrobił trochę wizję swoją taką graficzną, optyczną, nie? Tego, tego jak, jak, jak on zinterpretował ten numer. Fajnie, bo wiesz, naj, najgorzej po prostu jak jest kawałek, jak mówisz jem jabłko, jesz jabłko, nie? <laughs> To, to, to, to jest, no to nie o to nam chodzi dokładnie, nie? Staramy się tych metafor używać e, i czasem coś przewrotnego włożyć w klip, żeby, żeby wiesz, albo symbolicznego, żeby, ten, tak jak w drugim naszym singlu Diamenty, znowu mamy tą postać taką naszą, nie? Która, która gdzieś tam cały czas próbuje nas e, opętać, omotać, e, e, wiesz, zabawa światłem, ciemniem, jasnością, wiesz, i tak dalej. To znowu jest wizja 9 liter, która, która też pokazuje tematykę, o której mówimy, nie? O balansie pomiędzy, wiesz, światłem a mrokiem, nie? Bo, wiesz, jakby tak, nie wiem, spłycić byśmy podzieli kawałek o depresji, nie? Ale, ale tu są różne aspekty, nie? To są o stanach emocjonalnych tak naprawdę, nie? Które gdzieś tam są i i, I, wiesz, i każdy, każdy dodaje tak naprawdę od siebie jakiś puzelek do tego, nie? I, i bardzo lubimy to w, z Fokusem, żeby, żeby, żeby gdzieś tam... Jest tak mm, charakterystyczne dla nas, nie? Wydaje mi się, że właśnie nikt tak nie pisze, nikt tak nie tworzy jak my. Mamy coś takiego ewidentnie innego i naszego i stawiamy na to, nie? Bo to jest jakby taka nasza nisza, nie? Ja w ogóle o tym, jak piszecie, to chciałbym pogadać jeszcze, ale wcześniej też mi przyszła do głowy jedna rzecz, że to takie zestawianie mroku e, z tym jednak dążeniem w stronę światła. Włodek pamiętam, że kiedyś e, mi powiedział, że to człowiek jak roślinka po prostu musi przejść przez ten mrok, e, żeby w końcu do słońca dojść. Mój serdeczny kolega Zdechły Osa też e, swego czasu e, wytatuował sobie Happy Wave, e, żeby pamiętać, że to wszystko jest dążeniem w stronę światła, a jednocześnie jesteśmy chyba wszyscy z takich pokoleń, które wychowały się na dosyć ekstremalnych bodźcach muzycznych, czy to będzie jeśli o końcach świata gadaliśmy, Onyx, Last Days i, i te tak. wszystkie takie fędy siècle, <laughs> e, kończył się wiek, wszyscy mówili, sekty mówiły koniec świata, ludzie od nauki mówili millennium bug i tak mm. dalej. A że koniec końców to wszystko jest o tym dążeniu do światła i czymś, czego ludzie często nie zauważają, bo im przykrywa to jest trochę tak jak z oglądaniem filmu, w którym jest dużo wulgaryzmów, e, seksu, tak. przemocy. To często ludzie się odbiją od tego i już nie spojrzą po co to jest. No niestety jesteśmy tak skonstruowani e, biologicznie i psychologicznie, że bardziej reagujemy na niebezpieczeństwa, dlatego też newsów, e, newsy się lepiej sprzedają, te, które przenoszą niebezpieczne, złe treści a nie te pozytywne i dlatego jest ich więcej w naszym otoczeniu. Ale wystarczy to wyłączyć na jakiś czas, nie? I wtedy e, organizm się wyrównuje. Wojna, jak, jakieś Putiny, no nie, jakby nie. Wiesz, byłem na ognisku ostatnio. I to jest całkiem inaczej wtedy mózg działa, nie? Nie mówię, że to nie są ważne rzeczy. Oczywiście, że to są potężnie ważne rzeczy, ale też nie trzeba mieć 24 na 7 w głowie, nie? żeby się zajechać kortyzolem. No, był taki film e, Fassbindera, Stach, Strach e, zżera duszę i to jest moim zdaniem bardzo cenne no, spostrzeżenie. To, to wiesz, y, tutaj zacytuję mojego święty, naszego świętej pamięci kolegę Basa Tajpana, który na płycie z Bobłanem e, nagrali kawałek Bene Gesserit i tam mają strach to mała śmierć, nie? No i coś w tym jest, nie? Strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie stawię mu czoła, niechaj przejdzie po mnie i przeze mnie, a którędy przejdzie, obrócę oko swej jaźni, tam nie będzie nic, będzie, będę tylko ja. <laughs> Proszę, jak, jak się tutaj wiesz, przygotował do wywiadu. Jak no to... to się tego nauczyłem na pamięć. Okay. No to nawet, e, a uczyłeś się tak e, specjalnie, bo to chyba większość tych wersów, które ja znam na pamięć, to po prostu tak mi przeciekły. Nie, nie to z Duny jest na pamięć, nauczyłem a, tego. A, z Duny to jest. Tak. No. Dokładnie, no więc tak, tak to wygląda no, z tym. I, I wiesz, tak naprawdę no, czym się karmimy, to jest w nas, nie? Mam nadzieję, że właśnie y, treści, które zawarliśmy na płycie, nie zawsze są słodkie, a czasem są gorzkie, ale no tak jakby nazywamy rzeczy po imieniu. Natomiast um, mam wrażenie, że po ich wysłuchaniu to i tak możesz polubić ten smak, nie? W sensie zobaczyć, że ten smak jest ciekawy, nie? A może wcale on nie jest tylko gorzki, ale ma tam trochę właśnie, nie wiem, kwaśnego albo trochę słodycza, albo umami, wiesz, że, że to to nie jest tylko, że mówimy, że kurde jest źle i w ogóle i coś tam, tylko wręcz przeciwnie, mówimy, że nawet jak jest źle, to wiesz, może gdzieś tam ręka jest, spójrz do góry, nie, wiesz o co chodzi, a nie patrz tylko w podłogę. I to, to myślę, że, że dużo, dużo takich